Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Zima je 375. na 376. godinu. Ako je vjerovati rimskom povjesničaru Amjanu Marcelinu, bivšem vojniku i Grku rođenom oko 330. godine u Antiohiji, do Rima je došla glasina o teškim borbama koje su se vodile u području sjeverno od Crnog mora. Kako to piše Amjan Marcelin u svom dijelu Događaj, isprava se na te vijesti gledalo s prijezirom, jer se prije o tim ratovima nije čulo sve dok nisu bili već gotovi ili su se već na neko vrijeme primirili prijezir u Rimu mogao se i razumjeti. Glavna prijetnja sjevernim granicama carstva dolazila je sa sjeverozapada. Na tom su području carevi u drugom stoljeću vodili teške ratove s Germanima. I prijetnji sa sjeveroistoka je bilo 269. godine rimska vojska vođena od cara Klaudija II. porazila je u bici kod Niša Gote koji su prešli preko Dunava. Šest godina kasnije carstvo je napustilo Daciju, provinciju preko Dunava, koju je Rimskom učinio car Trajan. Ali značajnije prijetnje nakon toga iz pravca sjeveroistoka nije bilo. Brzo se pokazalo da je glasine trebalo ozbiljno primiti. Peter Heather u knjizi Pad Rimskog carstva, nova povijest Rima i Barbara, piše. U ljeto 376. godine Mnoštvo ljudi, muškaraca, žena i djece, da se pojavilo na sjevernoj obali rijeke Dunav, tražeći sigurno utočište na rimskom teritoriju. Jedan izvor, ne baš najbolji, izvještava da se 200 tisuća izbjeglica pojavilo na rijeci. Amijan pak izvještava da ih je bilo previše za izbrojiti. Došli su s bezbrojnim kolima i životinjama koje su ih vukle. Vjerojatno su to bili volovi koje se upregnulo u plug, u golemoj koloni kakve je ratovanje stvaralo kroz povijest. Sigurno je bilo mnogo pojedinih izbjeglica i malenih obiteljskih skupina, ali velika većina bili su goti organizirani u dvije kompaktne skupine s političkim vodstvom. Moja najbolja pretpostavka je da je svaka skupina bila sastavljena od oko 10.000 ratnika. Jedna skupina Greutungi već je prešla dobar put od zemalja istočno od rijeke Dnjestar u današnjoj Ukrajini, stotine kilometara udaljenih od Dunava. Drugo su većinom činili Atanarikovi Tervingi, koje su sada vodili Alavivus i Fritigern, koji su se odvojili od svog bivšeg vođe kako bi došli do rijeke. Pojava Gota u ljeto 376. na obali Dunava bila je, kako to piše Peter Heather, prva karika u lancu događaja koji će dovesti do svrgavanja zadnjeg cara zapadnog rimskog carstva Romula Augustula. Dolazak Gota na Dunavu znači će i početak preslagivanja ne samo odnosa moći u Europi, već i preslagivanja etničke slike europskog kontinenta. O Hunima pouzdano znamo da su nomadi koji su živjeli u velikoj euroazijskoj stepi, golemom prostoru koji se proteže na 5500 km od ruba Europe do zapadne Kine. Zemljopis i klima zadavali su na tom prostoru nomadski način života. Kako je podrijetlo Huna, ne zna se točno. Neki su ih dovodili u vezu s nomadskim narodom Suing Nu, koji se spominje u izborima nastalim u Kineskom carstvu, ali ta je veza nesigurna. Ono što se pouzdano zna da su Huni bili sjajni konjanici, čiji je način ratovanja osiguravao pobjedu za pobjedom. U četvrtom stoljeću Huni su prešli rijeke Volgu i Don i pritisnuli narode koji su tamo živjeli. Ti su se narodi pokrenuli, rezultat tog komešanja bilo je pojavljivanje Gota na sjevernoj obali Dunava. Što su Goti htjeli? Sigurnost. Htjeli su dozvolu da se nastane u rimskim zemljama južno od Dunava, u području Europe koje se danas naziva Balkan. Goti su čekali na odgovor Rima. Peter Heather piše. Kako bi osigurali ulazak u carstvo, izaslanstvo Gota prvo je napustilo obale Dunava kako bi potražili cara Valensa i izložilo mu svoj slučaj. Valens je bio u Antiohiji, to je značilo put od više od tisuću kilometara. Čak i to nije odvratilo izaslanike od puta. Kada su došli do Antiohije, dvije su strane morale vijećati i odluke su morale biti donesene, a onda i prenesene rimskim zapovjednicima na Dunavu. Sve je to trajalo vjerojatno više od mjesec dana. Tijekom tog vremena masa gota sjedila je pored rijeke, više ili manje strpljivo, čekajući na zeleno svjetlo za prelazak. Izvori se slažu da caru Valensu nije trebalo dugo da donese odluku. On u golemoj masi izbjeglica nije vidio problem, već prigodu. Amijan Marcelin piše. Događaj je izazvao više radost nego strah i obrazovani laskavci hvalili su dobru sreću vladara, kojemu je neočekivano s kraja zemlje donijela tako mnogo mladih novaka, da je spajanjem svojih sa stranim silama mogao imati nepobjedivu vojsku. Nisu novi vojnici bili jedino dobro koje su donijeli goti. Oni su sa sobom imali i nešto zlata. U pravilu dobivali su se ili vojnici ili zlato. Valenc je s gotima dobio i jedno i drugo. Naravno, sve je bilo predobro da bi potrajalo. Najviše su izazivanju sukoba između Gota i Rima doprinijeli lokalni rimski dužnosnici, koji su, kada je Gotima ponestalo novaca, pokrenuli crno tržište, na kojemu su cijene potrepština skočile u nebo. Situaciju je dodatno pogoršao rimski zapovjednik u Traki, gdje su se Goti naselili, koji je nakon što je zaradio na crnom tržištu odlučio pridošlice preseliti na drugo mjesto. Na Balkanu Rim i nije imao dovoljno trupa da bi držao situaciju pod kontrolom. Valens je na istoku carstva ratovao s Perzijancima i taj mu je rat vezao većinu snaga. Na kraju rimski zapovjednik u Traki Lupicinije odlučio se za potez koji je potpuno pokvario odnose između Gota i Rima. Amijan Marcelin piše. Pozvavši Alavivusa i Fritigerna na večeru, Lupicini je postavio vojnike prema glavnini barbarskih vojnika i držao ih podalje od zidova grada. Velika je svađa izbila između stanovnika i onih koji su bili držani podalje, koja je na kraju dosegnula točku u kojoj je borba bila neizbježna. Nakon toga, barbari su ubili i opljačkali velik broj vojnika. Kada je Lupicinije preko tajne poruke saznao da se to događa, pobio je sve pratitelje dvojice vođa, koji su kao počasna garda i osiguranje njih čekali ispred zapovjednikova stožera. Kada su goti koji su opsjedali zidove čuli te vijesti, u svojoj ljutnji oni su povećali svoj broj kako bi osvetili svoje kraljeve koji su, kako su mislili, bili zadržani silom. Kako je Fritigern bio bistar i bojao se da bi mogao biti s ostalima zadržan kao talac, povikao je da će se Rimljani morati boriti uz velike gubitke ako se njega ne pusti da sa svojim pratiteljima izađe van i umiri ljude. I kada je njegovom zahtjevu udovoljeno, svi su oni otišli. Zasjeda na svečanoj večeri bila je uobičajeni način rimskog obračuna s vođama koji su im mogli praviti probleme. Na taj bi se način obezglavilo narode i skupine ili bi se u njih posijala zbrka i nerad. Lupicinije nije uspio u tome. Sukop se sada pretvorio u rat koji će biti odlučen u ljeto 378. godine. U zoru 9. kolovoza 378. godine rimska vojska predvođena samim carem Valensom izašla je iz grada Hadrianapolisa. Danas su to Edirne, Jedrene ili Drinopolje u europskom dijelu Turske. Cijelo su jutro i rano poslijepodne Rimljani marširali po jakom suncu, sve dok nisu u dva poslijepodne ugledali gotska kola, poredana u veliki krug. Što se dalje događalo opisuje Peter Heather. Goti su postavili svoja kola u krug kako bi ojačali borbeni red. Rimljani su rasporedili konjicu i pješaštvo na svako krilo, a glavninu teških pješaka u sredinu. Iako lijevo krilo nije bilo potpuno raspoređeno kada je bitka počela, činilo se isprava da ono najviše napreduje. Ono je potisnulo dolazeće gote prema njihovom krugu kola i bilo je na rubu da ih zauzme jurišom, kada je nastupila katastrofa. Kako je rimsko lijevo krilo jurišalo naprijed, gotska konjica pod Alateusom i Safraksom, zajedno s nekim alanima, kako to piše Amijan Marcelin, udarila je kao što munja udara na visokim planinama i bacila uz brku sve one koji su se našli na putu iznenadnog naleta, te ih posjekla. Kod Hadrianapolisa vjerojatno je gotska konjica pregazila rimsko lijevo krilo i onda zboka udarila u nezaštićeno teško pješaštvo. Do tada su već sunce koje je pržilo tračku ravnicu, ali i dim od vatri koji su goti zapalili kako bi iskoristili povoljan vjetar koji je taj dim nosio na rimski borbeni poredak, učinili svoje – u pokolju koji je uslijedio Rim je izgubio dvije trećine vojnika. Izvori govore i do 40 tisuća rimskih žrtava. Peter Heather je da je Rim u toj bici izgubio najvjerojatnije oko 10 tisuća vojnika. Među njima bio je i car Valens. Francuski povjesničar iz 19. stoljeća Victor Dury o posljedicama bitke kod Hadrianapolisa napisao ove riječi. Mogli smo se zaustaviti i ovdje jer od Rima nije ostalo ništa. Sve je nestalo. Danas se smatra da je to mišljenje pretjerano, ali ta je bitka uistinu bila prekretnica u povijesti Europe. Jacques Le Goff usporedio je bitku kod Hadrianapolisa s gromom koji je najavio oluju koja će potopiti srednjovjekovnu Europu. Nakon te bitke glavni protagonisti povijesti postaće po njegovim riječima željezo glada, epidemije i životinje. Nakon 378. područje između Crnog, Mramornog, Egejskog, Jonskog i Jadranskog mora bit će mjesto previranja. Stari rimski svijet polako će nestajati, stvarat će se novi. U tim burnim stoljećima kroz to će područje, koje će dobiti kasnije nadimak Balkanski poluotok, proći će pored Gota, Huni, Langobardi, Avari i na kraju Sloveni. Od svih njih jedino će se Sloveni naseliti i trajno promijeniti sliku najistočnijeg od triju europskih južnih poluotoka. U tim burnim stoljećima, nakon što su se Sloveni naselili, će i hrvatska povijest. U sljedećih nekoliko emisija povijesti četvrtkom govorit ćemo o hrvatskoj povijesti od 550. godine do 9. stoljeća. Naš sugovornik je profesor dr. Neven Budak, socijeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Prije svega, kada je u pitanju početak hrvatske povijesti, valja postaviti pitanje izvora, njihovog broja i vjerodostojnosti. To je naravno osnovni problem s kojim se susreću ne samo hrvatski povjesničari, nego bilo tko tko se bavi razdobljem ranog srednjeg vijeka. S time da je negdje situacija možda malo bolja, negdje malo lošija. Dakle, ako gledamo neke veće nacije na zapadu koji nasljeduju Franačko kraljevstvo, tamo se sačuvalo znatno više izvora, iako još uvijek relativno malo u usporedbi sa kasnim razdobljima. Mi u Hrvatskoj, nažalost, imamo doista prilično tešku situaciju kad je riječ o pisanim e, vrelima. Recimo za razdoblje 7. i 8. stoljeća nemamo gotovo uopće ništa iz tog vremena. Za razdoblje 9. stoljeća imamo dvije naše vladarske isprave i e, nešto natpisa na kamenu, pa onda i neke izvore koji nisu nastali u Hrvatskoj, ali govore o Hrvatima. Situacija se zapravo počinje poboljšavati tek na samom izmaku ranog srednjeg vijeka u 11. stoljeću, iz kojeg imamo već nešto više isprava, još uvijek ne puno, ali nešto više. E, što se tiče krivotvorina, tu se u hrvatskoj historiografiji vodila duga rasprava još od Franje Račkoga koji je počeo sa izdavanjem isprava i različiti autori su označavali različite isprave kao krivotvorine ili kasnije prerađevine. Možda bi tu trebalo razjasniti da se zapravo rijetko radi o krivotvorinama koje se ne temelje ni na kakvim istinitim podacima. Najčešće se tu radi o tome da su postojale bilješke o nekom darovanju zemlje ili o osnivanju nekog samostana recimo recimo, ali ne u obliku isprava. Kasnije, od 13. pogotovo 14. stoljeća nadalje, kada se na sudskim procesima zahtijevaju isprave, ovjerovljene isprave kao jedino dokazno sredstvo, onda se na temelju tih starih bilježaka koje sadrže ispravne podatke, krivotvore isprave kao da su nastale u nekom prethodnom vremenu. Dakle, vrlo je teško reći koja isprava kasnije prerađevina ne sadrži baš nikakve pouzdane podatke i što je u tim ispravama pouzdano, a što nije. Međutim, na sreću mi se ne koristimo samo pisanim vrelima, tu je i arheologija, tu je i filologija, dakle postoje i druge grane povijest umjetnosti koje nam nude podatke iz sačuvanih materijalnih ostataka ili iz analize toponimije, dakle onoga što nam je jezik uspio prenijeti iz tih prošlih vremena. Sve to zajedno nam omogućava da stvorimo neku sliku, ali naravno svatko tko se interesira za to razdoblje hrvatske povijesti mora biti svjestan toga da je većina onoga što mi o tome znamo zapravo zasnovana na pretpostavkama koje su više ili manje utemeljene, a vrlo malo toga nažalost se može smatrati definitivno utvrđenim podacima. Balkanski poluotok najistočniji od tri južna europska poluotoka. Omeđuju ga Crno, Mramorno, Egejsko, Jonsko i Jadransko more. Sjeverna granica Balkanskog poluotoka teško je odrediva jer nema planinsku pregradu koja bi ga odvojila od ostatka Europe, a nema ni jedinstvenu etničku i prirodnu cjelinu. Hrvatska enciklopedija za sjevernu granicu uzima rijeke Dunav, Savu i Kupu sve do Riječkog zaljeva. Riječ Balkan dolazi iz turskog jezika i znači šumovite planine. Prvi je taj pojam 1809. godine upotrijebio njemački geograf August Cione. Pirinejski i Apeninski poluotok nazvani su po planinskim lancima, on je za ime trećeg europskog južnog poluotoka odabrao ime Stare planine ili na Turskom Balkana. Prvi rimljanin koji je poželio postaviti granicu rimskog utjecaja na Dunav bio je Julije Cezar. Njegov posinak Oktavijan je kao car August postavio granicu sada Rimskog carstva na Gornji i Donji Dunav. Od tog trenutka Balkanski poluotok postaće dio rimskog svijeta. Peter Heather piše. Kada su Goti prešli Dunav 376. godine, oni su ušli u rimski svijet koji se nametnuo tom krajoliku prije skoro 300 godina na sjeveru i blizu 500 godina na jugu gdje je do 146. prije Krista Makedonija pokorena i pretvorena u rimsku provinciju. U velikoj mjeri Rimljani su radili u skladu s krajolikom, a ne protiv njega, osim u jednom velikom izuzetku. Pored dvije prirodne osi komunikacije, oni su kroz Balkan silom stvorili dva dodatna puta s istoka na zapad – na jugu, sagrađena već oko 130. prije Krista, glasovita Via ignacija slijedila Egejsku obalu od Konstantinopola do Soluna, ali onda je odlučno urezana kroz vrhove i prolaze Dinarida kako bi dosegnula Jadran kod Drača, rimski dirahi Dalje na sjever, krajem prvog stoljeća po Kristu, rimski vojni inženjeri, kako bi povezali područje donjeg i srednjeg Dunava, urezali su cestu kroz čvrstu stijenu željeznih vrata, gdje se Dunav probija kroz južni dio Karpata. Balkan je bio veza između istoka i zapada i carstvo nije škrtarilo na cestama. Sve do 376. glavna funkcija Balkana, gledano iz carske perspektive, bila je da bude most između dvije polovice carstva. I mnoga su sredstva određena za održavanje cesta, gradova i postaja uzduž njih. Taj se svijet počeo urušavati nakon bitke kod Hadrianapolisa. Godine 395. nakon smrti Teodozija prvog velikog zadnjeg rimskog cara koji je vladao cijelim carstvom, njegovi sinovi Arkadije i Honorije dijele carstvo na istočno i zapadno i granica ide posred Balkanskog poluotoka. Nakon Hadrianapolisa rimska Panonija prva se urušava i njezin kraj dolazi s dolaskom Huna i uspostavom njihove države pod Atilom sredinom petog stoljeća. Godine 437. zapadni Lirik, Dalmacija i istočna Panonija formalno dolaze pod upravu istočnog carstva. Nakon propasti zapadnog rimskog carstva Ostrogoti nakon 493. upravljaju Ilirikom sve do 536. kada car Justinijan počinje s ponovnim osvajanjem dijela nekadašnjeg zapadnog rimskog carstva. Nakon toga istočna obala Jadrana postaje od ključne strateške važnosti za vojsku i mornaricu istočnog carstva. Car Justinijan počinje izgradnju obrambenog sustava na istočnoj obali Jadrana. Neven Budak u knjizi Hrvatska povijest od 550. do 1100. piše. Manje utvrde, bunkeri, služile su za zatvaranje ključnih pravaca i izviđanje, te nisu morali imati stalnu vojnu posadu. Otvoreni gradovi bili su da kako utvrđeni, ali je njihova primarna zadaća bila otvaranje kontakata s lokalnim stanovništvom u svrhu njihove pacifikacije – u tim je gradovima mogla biti smještena carska vojska, ali su se o njihovoj obrani prvenstveno brinuli sami stanovnici, a carstvo je svoju nazočnost pokazivalo reprezentativnim gradnjama, poput crkve Svetog Donata u Zadru i dodjeljivanjem počasnih titula pripadnicima lokalne elite. Godine 526. na 527. car Justinijan dopušta Langobardima da se nasele u Panoniji kako bi pomogli u čuvanju tog područja. 40 godina nakon te odluke Justinijanov zapovjednik Narzes poziva Langobarde u Italiju i to ostavlja Panoniju nebranjeno. Na to su područje tada već navaljivali Avari i Slaveni. Godine 582. avarska i slavenska vojska zauzima Sirmi, ključnu točku obrane istočnog carstva na Dunavu i tako se otvara put prema avarskim i slavenskim prodorima unutrašnjost Balkanskog poluotoka. Taj prodor unosi novu nesigurnost. Pismo pape Grgura I. biskupu Salone, koje se datira u šestotu godinu, govori o upadima Slavena u Istru i Italiju. Godine 586. avarske i slavenske čete dolaze do Soluna. Godine 626. one po prvi puta dolaze do zidina Konstantinopola. Pitanje je koliko je taj prodor opustošio prostor Panonije, a pogotovo Dalmacije. To je pitanje na koje još uvijek nemamo definitivni odgovor i mi s vremenom sve više i više saznajemo o tom prostoru, najviše zahvaljujući arheološkim istraživanjima, novim arheološkim istraživanjima i recimo samo kao primjer, dakle starija hrvatska historiografija, spomenuli smo već Račkoga, dakle u njegovo doba, a tu su i drugi autori tog vremena poput Smići Klasa ili Vjekoslava Klajića, smatrali su da su Slaveni i Javari kada su došli u ove krajeve zatekli zapravo potpuno opustošene krajeve ili su ih i sami dodatno opustošili i staro romansko stanovništvo po njihovom mišljenju zadržalo se samo u priobalnim gradovima i na otocima i negdje u planinama, to su oni kasniji vlasi. S vremenom se počelo pokazivati, a naročito od 70. godina prošlog stoljeća, recimo zahvaljujući radovima Željka Rapanića, povjesničara umjetnosti i arheologa, da to baš nije bilo tako, jer da su neke crkve, a one su jedan od najbolje proučenih materijalnih ostataka tog razdoblja. Neke crkve, dakle, u zaleđu dalmatinskih gradova, u ravnim kotarima ili u zaleđu Splita, su bile u upotrebi korištene kontinuirano od kasne antike kroz cijeli srednji vijek. To znači da je tamo postojalo kršćansko stanovništvo koje je naravno te crkve održavalo. Dodatna arheološka istraživanja su potvrdila doista postojanje zajednica tog antičkog stanovništva koje je preživjelo ono turbulentno razdoblje ratova Justinijana, odnosno Bizanta protiv Gota u šestom stoljeću i ono je bilo relativno broj brojno. I nekako bih rekao kako vrijeme sad polako teče, to romansko stanovništvo postaje sve brojnije, a ovi doseljeni Slaveni postaju sve malobrojniji. Čini mi se nekako da je sad e, slika takva da su se pojedine slavenske skupine naseljavale među to romansko stanovništvo. Romani su se držali nekadašnjih rimskih cesta koje su vodile do utvrda u unutrašnjosti, oni su nastojali to kontrolirati, a sloveni su se naseljavali u prostoru između toga. Što se Avara tiče, nekada se, zahvaljujući pisanju bizanskog cara Konstantina Porfirogeneta u 10. stoljeću, smatralo da su Avari osvojili Dalmaciju zajedno sa slovenima pa su ih onda kasnije Hrvati porazili. Međutim, tih avarskih ostataka u Dalmaciji gotovo uopće nema. Tu i tamo se nađe neka strelica ili nešto što bi bilo dio avarske opreme ili avarske materijalne kulture, ali to nije dovoljno da potvrdi prisutnost avara na ovom području. I uopće zapravo danas to pitanje migracija, kako su one izgledale, odgovori na ta pitanja, dakle su danas bitno različiti nego prije 30 ili 50 godina. Danas se više ne vjeruju u nekakve masovne migracije, masovna doseljavanja, radije se govori o manjim skupinama, dakle svi ti brojevi su nekako relativizirani. Godine 119. prije Krista rimska vojska koja je već desetljećima ratovala protiv Ilira pod zapovjedništvom Cecilija Metala prezimila je na istočnoj obali Jadrana. U bilješci o tom prezimljavanju po prvi se puta spominje ime naselja Salona, gdje je i prezimila Metalova vojska. U građanskom ratu između Cezara i Pompeja Salona je podržala Cezara i to je nakon pobjede donijelo i status rimske kolonije. Njezin puni naziv bio je kolonija Marcija Julija Salona. Procvat Salona doživljava u drugom i trećem stoljeću kada postaje ključni grad na istočnoj obali Jadrana. Car Dioklecijan pored nje gradi palaču i svoje gentilno ime daje Saloni. Nakon bitke kod Hadrianapolisa počeo se urušavati rimski svijet na Balkanskom poluotoku i to je urušavanje osjetila i Salona – u stoljećima koji su uslijedili, Salona postaje bojište. Sredinom šestog stoljeća vojska cara Justinijana ratuje protiv vojske Ostrogotskog kralja Totile. Oni ratuju oko Salone. Padom Sirmije u avarske i slavenske ruke situacija se dodatno pogoršava. U pismu koje šestote godine Papa Grgur I šalje salonitanskom biskupu Maksimu piše Kad je došao u Rim, zajednički nam sin, svećenik veteran, zatekao me tako nemoćna od gihta da nikako nisam bio sposoban odgovoriti na tvoja bratska pisma. Što se pak tiče naroda Slavena, koji vam doista prijeti, jako sam snužden i zabrinut. Snužden sam zbog toga što s vama suosjećam, a zabrinut zato što su oni ulazeći preko Istre već počeli prodirati u Italiju. Iz papinog pisma jasno je da je situacija pogoršana. Pitanje što se tada dogodilo. Ferdo Šišić, povjesničar koji 1925. godine objavio sintezu povijest Hrvata u vrijeme narodnih vladara, dao je ovu sliku događaja u svom dijelu pregled povijesti hrvatskog naroda. Pade napokon i slavna salona koju su Avari i Slaveni osvojili oko 614. a s njom i vlast Bizanskog carstva u sjeverozapadnom dijelu Balkanskog poluotoka. Priča o osvajanju Salone temeljila se na dijelima Bizanskog cara iz 10. stoljeća Konstantina VII. Porfirogeneta i splitskog kroničara iz 13. stoljeća Tome arhidžakona U svom dijelu Historija Salonitana ili povijest salonitanskih i splitskih biskupa Toma piše. Oni su, kako je već rečeno, napadali Latine koji su nastavali primorske krajeve, a najviše Salonu, jer bijaše glava čitave provincije. Taj se grad bio već mnogo srozao sa svoga moćnoga stanja, a u svemu vrlo oslabio. Dostojnog upravitelja grada nije bilo, zbog čega su ga neprijatelji lako mogli osvojiti i opustošiti. Tako se Vojvoda Got, koji je bio na čelu čitave Sklavonije, sabravši veliku vojsku pješaka i konjanika, spustio s brda i utaborio s istočne strane grada, ali je drugoj postrobi svoje vojske naredio da se utabori sa zapadne strane nad morem i započeo sa svih strana napadati Salonu. Moramo prvo e, sagledavati Bizansko carstvo u cjelini. E, Bizansko carstvo nije samo na Balkanskom poluotoku, ono nema problema samo sa Avarima i Slavenima, ono ima daleko veći problem sa Perzijancima na istoku. I da bi se uspjelo obraniti ili da bi uspjelo uspješno ratovati sa Perzijancima, Bizansko carstvo mora prebaciti svoju vojsku s Balkanskog poluotoka na istok. To naravno onda otvara vrata prodiranju Slavena daleko daleko na jug sve do Soluna pa čak i, i dalje. Dakle, Bizansko carstvo jednostavno nema mogućnosti efikasno braniti taj dio svog teritorija, ali ono svakako nastoji obraniti obalnu liniju jer je obalna linija ona koja omogućava plovidbu, sigurnu plovidbu, a onda i komunikaciju sa zapadnim dijelom carstva, dakle sa Ravenskim egzarhatom, posjedima na sjeveru Jadrana, sa Istrom, pa naravno i Dalmacijom. Spomenuli ste bili paljevinu salone. Dakle, to je također jedan e, podatak e, koji slijedi ili iz Konstantina Porfirogeneta ili na neki način iz Toma Riđakona, splitskog kroničara 13. stoljeća. Međutim, danas zapravo su povjesničari odustali od takvoga tumačenja, nema nikakvog dokaza doista rušenja salone, osvajanja salone, paljenja. Vjerojatno se tu ipak radilo o jednom dugotrajnom procesu koji je započeo vjerojatno brzo nakon Justinijanove rekonkviste Dalmacije, dakle od sredine šestoga stoljeća, gdje e, gradovi na istočnoj Jadranskoj obali gube svoju ekonomsku snagu, pogotovo kada zaleđe više nije bilo u rukama Bizanta pa ga carstvo nije kontroliralo. Gradovi se smanjuju svojim opsegom, a Salona je jednostavno bila očito preveliki grad da bi mogao opstati u takvim okolnostima. Dakle, ekonomsko padanje, demografski gubici, možda čak i epidemije, sve je to vodilo do postupnog opadanja grada. Smatralo se do sad da je Salona sigurno u nekom obliku preživjela do sredine 7. stoljeća, no danas postoje neka novija razmišljanja da je grad možda ne više kao grad ali kao neko mjesto naseljavanja postojao čak još i u prvoj polovici osmoga stoljeća. Ali, velim, dok arheologija tu ne da puno više konkretnih odgovora, nećemo moći znati je li to točno ili nije. Još jedan ključni trenutak za povijest Balkana dogodio se u vrijeme vladanja cara Istočnog carstva Heraklija, koje je vlada od 610. do 641. godine. Heraklija je svrgnuo s prijestolja Foku, koji je na vlast došao 602. kao izabranik vojske, koja nije htjela prezimiti preko Dunava kako bi se borila protiv avarskih i slavenskih četa. U vrijeme Foke istočno carstvo pritisnuto je ne samo na sjeveru, već i na istoku, gdje su Perzijanci osvajali veliki dio Azije. Kada je Heraklije došao na prijestolje, glavna su mu briga bili Perzijanci, ali 626. Avari i Slaveni, s kojima je sedam godina ranije sklopio mir, došli su pod zidine Konstantinopola. Da stvar bude gora, na maloazijskoj obali tu su opsadu promatrali Perzijanci. Ovako bizanski kroničar Teodor Sinkel opisuje ključni trenutak avarske i slavenske opsade Carigrada. Kagan pokrenu rat protiv grada u jednom te istom trenutku iz kopna i s mora. I uzduš bedema i po svemu moru razlijegalo se jako kričanje i vojna vriska. Kagan je udesio da se uzduž čitavog zida pokrenu u jedan mah bacačke sprave, da otpočne hitanje strijela i sve što je bilo pripremljeno za rat protiv grada. U zaljevu Kerat napunio je monoksile Slavenima i ostalim divljim plemenima koje je doveo i učinio je da skoro bezbrojno mnoštvo u njima ukrcanih barbarskih hoplita otpočne uz veliku viku s veslanjem u pravcu grada. On je pokušavao i mislio da će s pomoću kopnene vojske probiti gradske zidine, a s pomoću boračke momčadi u zaljevu Kerat da će dobiti lak prilaz u sam grad. Ali Bog i nebeska carica pokazaše da su njegove nade u svakom pogledu neostvarive i jalove. Zidine Konstantinopola izdržale su napad, Bizanska mornarica tajnom grčkom vatrom lako je uništila slavenske posade u čamcima izrađenim tesanjem jednog ili dva komada debla. Herakle je uspio pobijediti ne samo Avare i Slavene, već i puno veću prijetnju, Perzijance, i vratiti posjede istočnog carstva u Aziji i Africi. Ali 634. godine prvi su se puta prema istočnom carstvu zaletjeli arapski konjanici i to je promijenilo sve. Heraklije, a pogotovo njegovi nasljednici, morat će sve snage usredotočiti na obranu istoka carstva. Sjever je tako ostao nebranjen. Druga polovina 7. i 8. stoljeća bit će vrijeme velikih promjena. Kako to piše Georgije Ostrogorski u svojoj povijesti Bizanta, od velikih vanjsko-političkih događaja u razdoblju ranog Bizanta nijedan nije bio tako značajan kao prodiranje Slavena na Balkan. Od Jadrana i okolice Salone do Egejskog mora i okolice Soluna, Slaveni su se počeli naseljavati. Jedno od pitanja jest i ono kako su oni živjeli sa stanovništvom koje su zatekli na području na kojem su se doselili. Na to pitanje nije jednostavno odgovoriti, prvo zato jer, kao što sam već rekao, pisanih vrela koji bi o tome govorili zapravo nema, postoje neki kasni izvori, pitanje je na koji način, da li oni ispravno tumače to što se događalo u 7. stoljeću ili ne tu možda možemo dobiti puno jasniju sliku upravo iz područja Soluna e, koje ste bili spomenuli, dakle iz e, također doduše kasnijih čuda svetog Dimitrija Solunskoga. Vidimo kako je Solun zapravo jedan e, romejski, bizanski grad okružen slavenskim plemenima i očigledno oni žive u nekom suživotu dok se situacija ne promijeni pa onda ti slaveni odluče zauzeti Solun pa se udruže, napadaju ga, ali eto nije im uspjelo zahvaljujući svetom Dimitriju koji je obranio grad. Mi zapravo nemamo nekih podataka o sukobima Slavena i romanskog stanovništva, osim jednoga podatka iz uh, jednoga izvora Liber Pontificalis koji je poznat po tome što, dakle, taj izvor govori o papama, da je biografije papa, a donosi jedan podatak o Ivanu IV. koji je bio papa porijeklom Dalmatinac i koji je poslao opata Martina u Dalmaciju da bi otkupljivao zarobljenike i da bi bi prikupljao relikvije svetaca. I to se redovito tumačilo da je dakle otkupljivao zarobljenike od Slavena i sakupljao relikvije svetaca iz tih crkava koje su bile u vlasti Slavena na slavenskom teritoriju. Međutim, danas se i to tumačenje pomalo dovodi u pitanje. Dakle, sam izvor ne kaže od koga su otkupljivani zarobljenici. To ne mora nužno biti tako, u krajnjoj liniji moglo je biti i obrnuto. Dakle, mogao je otkupljivati zarobljene Slavene koji su bili u zarobljeništvu Romana. Ne? To je malo nategnuto, ali recimo to je također jedna moguća hipoteza. Prema tome, mi možemo pretpostaviti da se taj suživot odvijao tako da je imao svojih mirnih razdoblja, onda je imao vjerojatno i nekih konflikata, ali sasvim sigurno Slaveni nisu nastupali kao homogena zajednica, prema romanima koji također nisu bili homogena zajednica, nego su pojedina gradska središta manje više funkcionirala za sebe, kao što su vjerojatno i te slavenske grupacije pod nekakvim vođama svojim funkcionirale za sebe. Slaveni se u izvorima prvi puta spominju sredinom 6. stoljeća u dijelu bizanskog cara Pseudo-Cezarija, Dijalozi. U odgovoru na 110. pitanje dijaloga koje se bavi astrologijom, pseudo Cezarije, koji Slavene naziva sklavinjima, piše. Kako to opet da oni koji žive na drugom kraju zemlje, sklavini i fisonci, koji se nazivaju podunavljanima, da prvi sklavini radožderu ženske dojke, jer su pune mlijeka, i pritome dojenčad razbijaju u ostijene kao štakore, dok se oni drugi fisonci suzdržavaju čak i od dopuštenog i prirodnog uživanja mesa. Ovi prvi sklavini su divlji, slobodni i bez poglavara, pošto svoje vođe i starješine stalno ubijaju, bilo na gozbi, bilo na putu, i hrane se lisicama, divljim mačkama i veprovima, i međusobno se dovikuju kao vukovi kad zavijaju. Oni drugi, fisonci pak, suzdržavaju se od svake proždrljivosti i pokorno se počinjavaju svakome tko naiđe. Ovaj krajnje živopisni opis prvi je spomen Slavena. Od njega do danas nije se uspjelo odgovoriti na ova pitanja. Kako su Slaveni dobili ime i odakle su? Florin Kurta u knjizi Jugoistočna Europa u srednjem vijeku 500. do 1250. daje ovaj pokušaj odgovora na pitanje tko su Slaveni. Pa tko su Slaveni? Poput huna, sklaveni se pojavljuju u izvorima iz 6. stoljeća kao pojam kišobran za mnoštvo skupina koje su živjele sjeverno od rijeke Dunav i koje se nisu mogle klasificirati kao huni ili gepidi. Autor vojne rasprave napisana je oko šestote, znane kao strategikon, raspravlja o sklavenima u cijelom, poprilično dugom poglavlju, koje je odvojeno od onog koje je posvećeno avarima, zbog toga što su u bizanskim očima sklaveni imali radikalno drugačije društvene i političke sisteme i kao posljedicu toga i drugačiji način ratovanja. Autorima iz 6. stoljeća slaveni su prema tome različiti, novi tip neprijatelja. Kao posljedica toga, etnicitet sklavena možda je bio izmišljotina ranih bizantskih autora. Izmišljotina ne znači čistu fikciju. Bizanski autori čini se da su koristili sklavene da bi razumjeli proces grupne identifikacije koji se odvijao pred njihovim očima na Dunavskoj granici carstva. Ako je teško odgovoriti na pitanje tko su Slaveni, može li se onda odgovoriti na pitanje tko su Hrvati? Ne znamo tko su Hrvati. Dakle, Hrvati se prvi puta na ovom području u izvorima javljaju u 9. stoljeću prvi izvor koji spominje izrijekom hrvatsko ime i Hrvate je Trpimirova darovnica, koja se najčešće datira u 852. godinu, međutim postoji drugačija mišljenja i ta postupno sada prevladavaju znanosti, a da bi trebalo darovnicu datirati negdje od 839. E, do 842. Dakle, nešto ranije na što se do sada mislilo. Drugi izvor je natpisa imenom kneza Branimira iz Šopota kod Benkovca gdje on sebe naziva Dux kroatorom, dakle Dux Vojvoda Hrvata. Kasnije, tek od 10. stoljeća nadalje, se broj izvora koji spominje Hrvate umnožava i to hrvatsko ime se češće spominje. Teorija da su Hrvati došli u 7. stoljeću kao neko pleme zasniva se na pisanju bizanskog cara Konstantina Porfirogeneta koji je živio u prvoj polovici 10. stoljeća i koji je prvi koji je upotrijebio ime Hrvatska za zemlju, opisujući dakle područje nekadašnje antičke Dalmacije koje su zauzeli Hrvati, kojim vladaju Hrvati i on je dao svoje objašnjenje kako ih je bizanski car Heraklije pozvao u Dalmaciju negdje sa sjevera Europe da bi od tamo izbacili avare i ovladali Dalmacijom. No, jedan anonimni autor koji je kasnije nadopunjavao to dijelo dao je svoje tumačenje po kojem su Hrvati došli svojevoljno i samostalno su osvojili Dalmaciju. Ne možemo sad ulaziti u prevelike analize tih vijesti jer bi nam to doista oduzelo jako puno vremena. Međutim, moramo reći, dakle, danas više nitko ili gotovo nitko u znanosti ne zastupa mišljenje da su se Hrvati kao pleme doselili u sedmom stoljeću. Dakle, ona priča od stoljeća sedmoga ili pjesma e, nema svoje znanstveno utemeljenje. E, najrašireniji teorija je da su se Hrvati doselili krajem 8. stoljeća to je, se zasniva još na tumačenju pokojnog akademika Luje Margetića, što su neki arheolozi, povjesničari umjetnosti nastojali potkrijepiti svojim argumentima. Postoji međutim i drugo mišljenje. Predstavnici toga smo kolega Daniel e, Gino, koji je australski povjesničar hrvatskog porijekla i ja. Mi smatramo zapravo da su se Hrvati kao etnos, kao narod oblikovali zapravo u 9. stoljeću na ovom području. Čovjek koji je napisao jedan od ključnih izvora za ranu hrvatsku povijest rođen je u rujnu 905. godine u Konstantinopolu ili Carigradu, kako su Slaveni nazvali grad u kojem su stolovali carevi Istočnog carstva. Ime tog čovjeka je Konstantin, poznati pod nadimkom Porfirogenet. Taj nadimak davao do znanja da je on rođen u grimiznoj odaji carske palače, kako je to dolikovalo zakonitom nasljedniku cara. Konstantinov otac bio je car Lav VI, majka Zoe, careva ljubavnica. Car Lav VI ženio se četiri puta, carigradskom patrijarhu Nikoli Mistiku to se nije svidjelo, ali Lav je trebao muškog nasljednika i sa Zoe, s kojom se oženio neposredno prije Konstantinovog rođenja, to je i dobio. Problem je bio u tome što je Lav umro kada je Konstantinu bilo sedam godina a već za lavovog života veliku vlast prigrabio admiral Roman Le Carpen. On je 919. oženio Konstantina za svoju kćera, godinu dana kasnije proglasio se za sucara. Roman Le Carpen imao je tri sina, ali oni prema riječima Johna Juliusa Norvića nisu bili vrijedni carske krune. Roman je za nasljednika odabrao Konstantina i to javno objavio. Onda su dva Romanova sina, pet dana prije Božića 944. sa svojim pristalicama uhapsili oca i prisilili ga da ode u samostan. Njihovim željama za carskom krunom prostavili su se građani Konstantinopola koji su htjeli za vladara Konstantina. Na kraju su Romanovi sinovi završili kao i otac. Poslani su u samostan, a Konstantin je u 40. godini zasjeo na prijestolje. Vrijeme do dolaska na prijestolje uložio je obrazovanje i pisanje. Jedan od rezultata tih godina je dijelo o vladanju carstvom, u kojemu se nalaze i ovi reci. Hrvati su pak stanovali u ono vrijeme s onu stranu Bavarske, gdje su danas Bijelo Hrvati, jedan od njihovih rodova, na ime Petero braće, Klukas i Lobelos i Kosences i Muhlo i Hrobatos i dvije sestre Tuga i Vuga, odijelili su se od njih i došli zajedno sa svojim narodom u Dalmaciju, te našli avare u posjedu te pokrajine. Pošto su neko vrijeme međusobno ratovali, pobjedili su Hrvati. Neke su od avara poklali, a ostale prisilili da se pokore. Otada su u toj pokrajini zavladali Hrvati. Problem s Konstantinovim dijelom jest u tome da ono nije konzistentno. Ili kako to piše Nada Klajić u svojim komentarima na izvore za hrvatsku povijest do 1526. postoji nesuglasje u vijestima samog cara. Sve to samo dodatno otežava odgovor na pitanje tko su i odakle Hrvati govori profesor dr. Neven Budak, socijeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Naravno, postoje različite skupine koje su nosile ime Hrvata ili neko ime koje podsjeća na Hrvate i u raznim drugim područjima i u Europi i izvan Europe. Međutim, ne postoji nikakav način da te skupine povežemo doista vjerodostojno sa Hrvatima koji su se ovdje doselili, a osim toga to nije ništa neobično, dakle razna etnička imena su kružila tim prostorima jer su ih očito nosile neke manje skupine, preuzimale jedne od drugih. Dakle, mislim da bi zapravo, kao što je još i pokojni akademik Mate Sujić e, tvrdio tamo još koncem 80. godina, nas treba zanimati povijest Hrvata na ovom prostoru, a ne jesu li se sad doselili iz e, Češke, Poljske, Kijevske Rusije ili Irana. Dakle, to nam ništa ne pomaže u razumijevanju toga tko su Hrvati. Ono što bi još trebalo reći, što je zanimljivo, dakle, razni slavenski narodi tu na jugoistoku, ali i šire, imaju imena koja su teritorijalnog porijekla, dakle imena koja su izvedena iz naziva onog područja kojim ti Slaveni upravljaju. Jedino Hrvati i Srbi imaju imena čije porijeklo ne znamo, ne možemo protumačiti. Akademik e, Radoslav Katičić je svojedobno ustvrdio da je najmanje nevjerojatno da je hrvatsko ime iranskog porijekla, ali time nije rekao da je ono iranskog porijekla, nego među svim tim tumačenjima, a ima ih desetke, to je najmanje nevjerojatno. Dakle, nažalost, bojim se da nećemo nikada biti u mogućnosti doista utvrditi otkud to ime Hrvat, što je ono iskonski značilo, ali očigledno ono što znamo jest da je jedna skupina ljudi ratnika na području današnje Dalmacije to ime prisvojila, koristila i kada je preuzela vlast nad tom kneževinom, onda se to ime počelo koristiti kao ime čitavoga etnosa, odnosno zapravo te elite koja je vladala, jer naravno obični ljudi u srednjem vijeku nisu imali etnički identitet, imali su vjerski identitet ili identitet lokalne pripadnosti, ali ne etnički identitet, to tada nije postojalo u tom smislu. Stoljeća nakon što se urušila granica Istočnog carstva na Dunavu, kraj 6., 7. i 8. stoljeće mogu se nazvati tamnim vremenom, jer nema puno pisanih izvora onome što se događalo u Dalmaciji, Panoniji, području nekadašnjeg rimskog ilirika. Ali u 9. stoljeću u nekoliko se sjedišta počinju bilježiti vijesti o onome što se događa na tom prostoru, u tom devetom stoljeću prostor Dalmacije i Panonije postaje poprište sukoba dvije velesile tadašnje Europe. Jedna, Bizant, istočno rimsko carstvo, samo se vraćao na područje kojim je nekada vladao. Druga je sila bila nova, bila je to Franačka cara Karla Velikog. U takvim okolnostima dogodit će se za hrvatsku povijest ključni događaj. O tome sljedećeg četvrtka. Slušali ste emisiju Povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimila Lana Deban. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2020. godina.